بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim na tarjama yake kwenye suratu At-Tauba tukiwa tumefika kwenye aya ya 36 jana tuliishia aya 35 tunaanza aya 36 tunaanza moja kwa moja ala khilafi يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا حكيك سيفنجين إن عدة الشهور عند الله حكيك إداد يميزي بلد الله اثنا عشر شهرا لميزكم من أمبيلي اثنا عشر شهرا لميزكم من أمبيلي في كتاب الله كتك ما عندكم يا الله إن عدة أو إن عدد الشهور في حكم الله وتقديره إدادي أميزي كتك حكم يا الله لكتك مقادري وياكِ اثنا عشر شهرا قمريا نميزي من أمبيلي يكي هجرية كزنجتية مويزي هاي المكتوبة في اللوح المحفوظ يكوان ديكو هلو كتك ميزي كتك لوح المحفوظ سارة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً hakika idadi ya miezi mbele za Allah ni miezi kumi na mbili fi kitabillahi katika maandiko ya Allah hapa fi kitabillahi katika maandiko kwa maana kwenye lauhil mahfuz yauma khalaqa as-samawati wal ard siku au tangu siku alipoumba Allah tangu siku alipoumba Allah mbingu na ardhi utaratibu huo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka na kuukadiria tangu alipoumba mbingu na ardhi akaweka miezi kumi na mbili sawa kinyume na wale waliotunga miezi yao tushaeleza hapa habari za wahabishi na dola yao mpaka leo Ethiopia wana miezi kumi na tatu idadi ya miezi yao ni miezi kumi na tatu na kila mwezi una siku thelathini na moja si ndio hivyo kila mwezi una siku thelathini na moja ndio maana Ethiopia wako nyuma isipokuwa mwezi wa kumi na tatu siku nyingine mwezi wa kumi na tatu unakuwa na wiki mbili ndio atakapoamua ndio maana huko nyuma takriban miaka minane hivi au sita na kitu Ethiopia nakusudia na ile ilikuwa na kanisa Orthodox baada ya kutokea mzozo baina yao na makatoliki na wengineo kwa sababu wale wakatoliki walibadilisha miezi wakabadilisha na siku wakabadilisha na matukio na Orthodox wakapinga lile jambo kwa hiyo ukajiwekea utaratibu wa miezi yao, ukaweka miezi kumi na tatu na kila mwezi una siku thelathini na moja. Waarabu walikuwa na idadi yao ya miezi. Hii miezi hii haikutungwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala Uislamu. Hii Shawwal, Dhulqada, Dhulhijja, Muharram, Safar ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان هذه اسكو نينجي اللي كويبو اسكو نينجي اللي كويبو نعني ميزي كمنا مبيلي تانغو سيكو يالي بومبا الله مبينو نا أرض لوح المحفوظ وإسلام اللي بقوجه وكثبتش ميزي kwa sio miezi ya kutungwa na utaratibu Uislamu ndio ukaitunza kwa sababu makafiri washirikina nao walikuwa wakiichezea walichezea vipi kwa sababu wanajua kuna miezi mitakatifu na hawaruhusiwi kupigana vita na kufanya baadhi ya mambo ndani ya miezi ile sasa waweza kukaa tu wazee wakaamua ah mwaka huu Muharram ya mwaka huu tuipeleke mbele, ile Jumada la akhira ile tutafanya Muharram. Sasa hivi tuite Jumada la akhira. Kuna mambo yao wataka kuyafanya ambayo ni kimakosa kulikuwa na tabia unapeleka mbele unarudisha nyuma. Uislamu ulipokuja ndio ukaweka utaratibu ukakataza mambo yale kama tutakavyoona hapa, wa inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها arba'atun hurum. Kuna katika hiyo miezi minne mitakatifu, kuna miezi minne mitakatifu katika hiyo miezi kumi na mbili kuna miezi minne mitakatifu ay min hadhihi ash-shuhur al-ithnay ashara arba'atu ashhur yahrumu intihaku al-maharim fiha sawa ni haramu watu kupigana vita na kufanya mengineyo katika mambo katika hiyo miezi mitakatifu minne Qur'ani imetaja kwa jumla haikufafanua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katufafanulia katika hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu ta'ala anhu ambayo ametaja al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahra Mtume صلى الله عليه وسلم anasema zama zimezunguka katika umbile lake lile siku alipoumba Allah mbingu na ardhi mwaka mmoja una miezi 12 منها أربعة حرم ثلاثة متواليات مسمى hivyo ثلاثة لفظ مسلم ثلاثه متواليات يقول ثلاث متواليات سام النث مع المذكر ها وسابع شهور ثلاثه شهور او ثلاثه اشهر سام متواليات ثلاثه يعني كوونغوزانا ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب شهر مضر na mwezi wa Rajabu ule mwezi wa mudhari ule alladhi baina Jumada wa Shaaban. Katika makabila makubwa ya Waarabu yuko kabila la Mudhar na Rabia, walikuwa wakichuana. Sasa Rajab kwa kabila la Mudhar ni hii Rajab tunayojua sisi, ambayo yuko baina ya Jumada na Shaaban, yani baina ya mfungo tisa na Shaaban, katikati kuna mwezi wa Rajab pale watu wa kabila la Mudhar ilikuwa wao ile wakiita Rajab, watu wa Rabia walikuwa waki wakibadilisha wanaita tofauti eh.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 mwangaza wa jua unachoma katika mwili katika ngozi lakini ikaambiwa walqamara nuran na mwezi akaufanya kuwa ni nur ni mwangaza tu lakini hauchomi hauwezi kuungua kwa mwezi kwamba ah, mwezi umewaka leo wachoma kweli kweli ni uongo wazi wazi kutoka kwa Mungu kwa sababu alqamaru ni nur unaakisi unaakisi eh mwezi unaakisi unaakisi mwangaza wa jua, kwa hiyo kuchoma kama vile kioo. Hata kwenye maskuli sema hivyo eh? kwamba ile mada ya mwezi ilivyokaa mada yake ni kama glass fulani. Kwa hiyo jua likipiga pale, unaakisi ule mwangaza, nuru inakuja huko, kwa haiwezi kuchoma. Allah ametuwekea sisi utumwilikie, lakini kuna hikma nyingi ndani yake juu ya uwepo wa mwanga wa mwezi, tena kwa msimu maalum katika mwezi. Sawa, ni nur walqamara nuran, na ameufanya mwezi kuwa ni nuru. Waqaddarahu manazila, na akaukadiria akauwekea ule mwezi manazil, una vituo, kila siku unaingia kwenye kituo kimoja kama alivyosema katika sura Yasin aliposemaje والقمر قدرناه منازل ها ah آه، mbona كوب ولا فو ام اللي amjigaa amesema eh sema حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون sawa. Kwa hiyo mwezi umewekewa vituo vile, utaingia hapa, kesho utaingia pale, kesho kutwa utaingia pale, ikawekewa vituo vyake zile vile ishirini na nane. Ukifika kwenye kumi na nne au kumi na tano ndio mwezi umekuwa mpevu, kumi na nne pale zile siku tatu zile kumi na tatu kumi na nne kumi na tano mwezi umepevuka na tughuyani inazidi katika ardhi matukio mengi maovu ukithiri katika wakati ule hasira watu wanakuwa nazo kubwa zaidi mambo mengi mbalimbali katika ulimwengu ndio maana watu wakaekiwa saumu kipindi kile ili ikhafifishe kuna siku nyeupe za kufunga 13 14 15 hata wengine upata wazimu je akili yake haiko sawa lakini ikifika basi kichaa chalipuka walqamara qaddarnahu manazil hivyo hivyo unakwenda alafu unarudi unakuwa kama kijikole cha kale unarudi tena kama ulivyoanza hata ada kalurjuni alqadim na ndio maana na siku zile ndio siku ambazo mwezi unaweza kupatwa hivi karibuni kuna mtu anaambia ilikuwa siku ya tarehe ishirini ngapi mwezi umepatwa nitaambia haiwezekani toka uangalia haiwezekani kwani leo tarehe ngapi? Si tarehe ishirini na ngapi? Mwezi utapatwa vipi? Mwezi huwezi kupata tarehe ishirini. Mtu akikwambia hivyo muongo, unaelewa? Au mwezi umepata tarehe moja, tarehe mbili, haiwezekani. Mwezi upatwi mpaka uwe Badr ndio mwezi unapatwa, sawa lakini mwezi ukiwa sijui ishirini na saba sijui ishirini na ngapi hauwezi kupatwa huo wefuta hiyo habari sawa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo litaalamu adada sinina wal hisab ili mpate kujua idadi ya miaka na mpate kudhibiti hisabu ma khalaqa Allah dhalika illa bilhaq Allah akuyaumba hayo isipokuwa kwa haki ameumba kwa haki kabisa yufassilu alayati liqaumin ya'lamun, huwa anazipambanua aya kwa ajili ya watu wano wanaoelewa wanaofahamu, watu walikuwa na elimu, wenye maarifa kuweza kupambanua mambo. Katika al-Isra kule amesema maneno kama haya, lengo la kuwekwa usiku na mchana na mwezi إن هذا إن إن إن أسماجه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا kwa hapa akasema tumefafanua tu ziko sehemu nyingine imefafanua zaidi sawa Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema hiyo ndiyo sheria iliyonyooka, hiyo ndiyo hisabu iliyonyooka. Kuna ambao wanasema dhalika dinu lqayim, katika wanawazuoni wako wanaosema dinu lqayim maana yake ni hisabu iliyonyooka. Sawa, dhalika dinu alqayim. Kuna wanaosema maana yake huwa dinul mustaqim ndiyo dini iliyonyooka katika walioelekea kwenye msimamo huo ni ibnu jarir katika tafsiri yake na ibnu juzai na ibnu ashur wanasema maana dhalika dinul qayyim maana yake ni dhalika dinul mustaqim hiyo ndiyo sheria na ndiyo dini iliyonyooka lakini kuna ambao wanasema maana yake dhalika dinul qayyim hiyo ndiyo hisabu iliyo sawa iliyonyooka hisabu na katika walioelekea kwenye msimamo huo ni maima kama Sam'ani al-Baghawi al-Qurtubi na wengineo waliotangulia kina Muqatil kina Qutaiba na wengineo radiyallahu rahimahumullahu ta'ala na yote ni sawa Shaukani akakusanya baina za kauli mbili dhalika ad-dinul qayyim akapitisha kwamba yote mawili ni sawa yani huwa ad-dinul qayyim walhisabu sahihu waladadu almustawfa akaongeza kitu hicho Shaukani na tafsiri inaitwa Fathul lqadir Fathul Qadir fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu ndani ya hiyo miezi mitakatifu msizidhulumu nafsi zenu birtikabi sayiat kwa kutenda mambo maovu sawa msifanye hivyo ya ayuha alladhina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram msifanye mambo maovu eh kwa sababu kufanya uovu katika zama takatifu zama zilizobora au mahali palipokuwa bora ni ashaddu dhulman wa jurman dhambi zake zinakuwa kubwa zaidi na pengine Allah akamwadhibu mtu hapo hapo menifahamu yani dhambi utakayoifanya ukiwa huko maporini sio sawa sawa na dhambi utakayoifanya ukiwa ndani ya msikiti lazima uheshimu katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basi mpaka msikitini na dhambi utakayoifanya katika mji mwingine ni tofauti na dhambi utakayoifanya ndani ya haramu ya Makka waman yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiqhu min adhabin alim, na yoyote atakayekusudia ndani yake kufanya ilhad kwa dhulma kabisa ndani ya mji wa Makka, kukusudia tu mimi nataka nifanye dhambi fulani, hujafanya irada iko, nudhiqhu min adhabin alim, kwa sababu ya heshima ya pale mahali na ndio maana watu kabla hawaja hija umra watakiwa wafahamishwe heshima ile miji na utukufu wake maana unaweza kwenda kule alafu kujisababishia laana kubwa kabisa ni mahali ambapo watu watakiwa ujichunge kufanya uovu mahali patakatifu wewe ufanya dhambi ndani ya al-ashr al-akhir min ramadhan kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani wafanya dhambi unafahamu sio sawa sawa na siku nyingine kwa sababu hizi ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha kwa hivyo hivyo katika miezi minne mitakatifu fala tadhlimu fihinna anfusa msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kufanya madhambi na kuzembea katika taa simameni sawa sawa katika taa eh? waqatilu lmushrikina kafatan napiganeni na washirikina hali ya kuwa nyote yani wenye kuwafikiana mujtamiun sawa mutawafiqun mu'talifun piganeni na wao hali ya kuwa nyinyi mko nyote kama yuqatilunakum kafatan kama wanapopigana na nyinyi hali ya kuwa wote ni wenye kuwafikiana wao yani wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin najueni kwamba Allah yu pamoja na wenye kumcha wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala yeye pamoja na wao pamoja huu ni wa vipi lazima na tafsiri ahlus sunnah wal jamaa ambayo ndio tafsiri inolingana na lugha ya Kiarabu kwamba almaiya ile iqtida'u almaiyya taqtadi ala hasabi almawdi' walmawarid ule pamoja utatafsiriwa kwa kuzingatia zile sehemu ilipokuja hakuna anayesema katika lugha ya Kiarabu kwamba maa ni lazima mwe bega kwa bega au mmekumbatiana ndio maa kwa hiyo ikisemwa maa mahali popote pale basi pamoja pamoja yake kwamba mmeambatana kama mko mmeletana au kama pacha zimeungana hivi hakuna anayesema hivyo si lugha ya Kiarabu hiyo kwa hiyo Allah anaposema wa huwa ma'akum na yeye pamoja na nyinyi haina maana kwamba iko pamoja na nyinyi popote pale mlipo mnapokaa naye yupo kwa dhati yake sawa basi ingekuwa hapa Allah yupo pamoja na nani wenye kumcha tutauliza je wale ambao wamchi upamoja huu ni wa vipi au Musa alayhi salatu wassalam eh? na ndugu yake na kaka yake Harun Allah anambia inni ma innani ma'akuma asma'u wa ara mimi niko pamoja na nyinyi ya eh, Allah kweli pamoja na sisi lakini pia pamoja na Firaun eh au mtume swalla salam yuko katika pango kama tutakavyosoma katika aya za leo kama tutafika huko amwambia Abu Bakar la tahzan inna Allah ma'ana usihuzunike Allah yuko pamoja na sisi kwani kina Abu jahli hayuko pamoja nao nini maana ya maiya sawa معي hapa aliposema wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ay ma'ahum bi'aunihi wa ta'yidihi wa nasrihi ala a'da'ikum Allah yupo pamoja na nyinyi kwa msaada wake na kuwatia nguvu na kunusura yake na wakati mwingine pia ma'akum bi'ilmihi wa ihatatihi yasma'u أه، قولكم ويرى فعلكم أو يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم هو معكم سبحانه وتعالى كيش سبحانه الله سبحانه وتعالى أكين دليا كتكايا هيزي أكتم بيها إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر حقيقة أبنى فينجيني kuakhirisha muda wa miezi ni kuzidi katika ukafiri. Hakika hapana vingine, kuakhirisha muda wa miezi tu fil kufri, ni kuzidi katika ukafiri. Mtu akaakhirisha ile miezi mitakatifu akaipeleka sehemu nyingine, taghyiruha amma sharahu Allah bi an yakuna shahru muharramin haramu halalan وشهر صفر الحلال حراما sawa watu wanaiakhirisha ule mwezi wa Muharram ule wasema ah sasa huu bwana kwa sababu tutakatufanya jambo tukapigana na kabila fulani na tumekatazwa kupigana katika mwezi Muharram sasa huu Muharram huu tutaufanya safar hii sasa hivi tuite safar hamjaelewa mfano hii miezi ya anadomino sawa si mwezi wa nne huu ah, Ah, sasa huu mwezi wa nne huu sasa tusiwite wa nne, hii sio Aprili, tuifanye sasa hii ni, ni, ni uh, eh, Mei, alafu ile Mei ikija tutaifanya ndo Aprili, ili wapate kuyafanya mambo yao yale yaliyokatazwa, ambayo wao wanajua, kwa sababu walikuwa na wao walikuwa wakiheshimu. Silikuwa kuna mabaki ya dini ya Ibrahimu kwao yameuathiri kwa hiyo walikuwa wakiheshimu kuna baadhi ya vitu wakiviheshimu miongoni mwa hivyo ni Kaaba sawa miongoni mwa hivyo ni almashairu alharam Arafa Mina alikuwa kwa sababu ni mabaki ya dini ya Ibrahim miongoni mwa hivyo ni miezi pamoja na shiriki yao lakini vitu hivi vilikuwa wakivitunza kwa miezi mitakatifu ilikuwa hawapigani vita lakini sasa vita vimeshakuja na hii ni Muharram Nasema sasa hii muharamu hii tutaiakhirisha hii. Tutaifanya huko mbele, tutachukua mwezi wa kule tutauleta hapa. Allah anamwambia innaman nasiu ziyadatun fil kufri. Hakika hapana vingine. Kuakhirisha muda wa miezi ni kuzidi katika ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru. Yudhallu bihi alladhina kafaru. Hupotezwa kwa hilo na kuchelewesha miezi eh? Hupotezwa kwa hilo. Yudhallu bihi dhamiri katika bihi inarudi katika nasi yudhallu bihi hupotezwa kwa hilo la kuakhirisha miezi alladhina kafaru wale waliokufuru ndio hupotezwa kwa sababu gani yuhillunahu ama wanalihalalisha hilo kwa mwaka mmoja wayuharrimunahu ama na wanaliharamisha kwa mwaka mwingine yuhillunahu ama ay yudhallu bitakhiri تحريم الأشهر الأربعة الحرم الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما أي يحل الذين كفروا ذلك النسيئة عاما دون عام فيحلون شهر محرم عاما ويحرمونه في عام آخر ولو حلليش ولو ni يكون حلالي yale يلي ياو ولم wa Muharram كتك مكهو huu na wanayafanya haramu yale yaliyo haramu kuyafanya katika miezi eh wanayaharamisha yale yaliyo haramu katika mwezi ule katika mwaka mwingine wakitaka kupigana vita katika mwezi wa, wa mtakatifu wanaufanya kuwa ni halali na wakitaka kuharamisha katika jambo katika mwezi uh, mwezi Muharram mathalan wanaofanya kuwa ni safar na wasipokubaliana wasipopigana wanaofanya kuwa ni haramu ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله إلي وافكيان نيداد يليه ميزي أمبايو أما يتكوز الله ليواطئوا إلي وافكيان عدة ما نيداد يميزي أمبايو حرم الله أمي حرمش الله فيحلوا ما حرم الله ukisema alharamisha maana ameitukuza eh? ili waafikiane na idadi ya ile miezi ambayo ma iddata ma idadi ya miezi ambayo harama Allah ameitukuza Allah fayuhillu ma harama Allah sawa ili au wahalalisha ile ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala zuyina lahum suu a'malihim wamepambiwa wao uovu wa matendo yao wallahu la yahdi alqauma alkafirin na Allah hawaongozi watu makafir hawapi hidayah maadamu kwenye kufuru yao na wanapanga mambo yao siku zote mambo yao hayawi katika kuongoka sawa jambo lao haliwezi kunyooka maadamu wanalifanya wakiwa katika kufuru Allah hawezi kuwapongoka kuwafikisha katika hilo katika fawaidi tarbawia kwenye aya hizi ni kufanya pupa juu ya kutumia taqwallahi ta'ala au kuwa na taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alan na kutekeleza taa zake hususan katika kutekeleza jambo na kupigana na makufar katika hali zote waqatilu mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa kwa nini imeambiwa kwamba innama nasiu ziyadatun fil kufr hakika hapana vingine kuakhirisha muda wa miezi ni kuzidi katika ukafiri. Pana ukafiri gani hapa? Fawaid tarbawiya wanaeleza wanawazuoni kwamba kafiri kila anapozidi kwenye maasi ndivyo anavyozidi ukafiri, sawa? Ndio anazidi kukomaa kwenye ukafiri wake na majikafiri kubwa zaidi. Sasa kila anapobobea katika maasi ndivyo anapobobea katika ukafiri mpaka ukafiri umemzunguka kila upande na kila anapozidisha anapozusha maasi ndivyo anavyozidi kufuru na atazidi kuwa, kuwa ni najis na uchafu kwenye jahannam amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun lakini makafiri wao huzidi kufuru haya tuondoke hapo kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo anawageukia waislamu na kuwafanyia itabu anawafanyia itabu anawalaumu lakini lengo la kuwalaumu ni kuwashajiisha katika kufanya taa na kuyatekeleza yale walioamrishwa ya ayuha alladhina amanu nasema Allah enyi mlioamini enyi ambao wameamini enyi mlioamini ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini ma lakum mna nini nyinyi ma lakum mna nini nyinyi idha qila lakum infiru fi sabilillah mkiambiwa nyinyi tokeni katika kuipigania dini ya Allah ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah mna nini nyinyi mkiambiwa tokeni katika kuipigania dini ya Allah ithaqaltum ila al-ardh mna mnabweteka sawa mnabweteka katika ardhi mkiambiwa tokeni kipiga dini ya Allah mnakuwa wazito ithaqaltum ila al-ardh mnakuwa wazito katika ardhi hamtaki kutoka mnakuwa wazito wazito tatathaqalu tatathaqalun watatabataun watataqaasun watamiluna ila luzumi ardhikum wa masakinikum kwa nini natakiwa mkiambiwa tu msimame wanawazuoni wa tafsiri wote wameafikiana kwamba aya hii ilikuwa ikiwahimiza wakati wa vita vya Tabuk kwa sababu jambo hili lilitokea katika saati al-usra katika wakati mgumu sana wakati wa ukata wa jadbi min albilad na wakati wa kukavuka miji miji imekuwa mikavu kumeingia ukame wa shiddati min alhar na joto kali hatta akhraqat an-nakhl wa tabat ath-thimar fa'adhama dhalika 'ala an-nas sawa وشق عليهم الخروج إلى القتال فأنزل الله هذه الآية jua kali na jua lenyewe jua la Arabuni, jua kali kikweli kweli, kiangazi kimeshtad. Halafu ndo kipindi ambacho sasa, jambo la ajabu, kipindi tende ndo zinaiva zile rutab, watu wanakaribia kuvuna, lakini ukame umeingia sasa hivi, labda baada ya wiki mbili wiki tatu tutavuna, wakati wa mavuno. Alafu mwambiwa mtoke mwende fi sabilillah. Ah, huku nyuma mtamwacha nani kwenye mavuno yenu? na hili jua lilivyokuwa kali kwa hiyo watu wakawa wana uzito uzito mwingine angia huku atoka huku atoka angia huku atoka huku ikaja aya hii ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini ma lakum idha qila lakum infiru fi sabili llahi thaqaltum ila al-ard mna nini nyinyi mkiambiwa tokeni katika kuipigania dini ya Allah mnakuwa wazito katika ardhi yani katika nchi ya Madina mmeboteka aradhitum bilhayati dunya min alakhirah aradhitum bilhayati dunya min alakhirah je mmearidhia maisha ya dunia kuliko akhira aradhitum bilhayati dunya min alakhirah je mmearidhia maisha ya dunia kuliko akhira yani badala ya akhira hivi vivuli vya mitende ndio mnavyovitaka nyinyi sio tena vivuli vya peponi hamtaki vivuli katika janna haya matunda ya hapa kwenye mashamba yenu ndio mnayotaka mmeridhia kuliko matunda ya kwenye janna aradhitum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'u al hayati dunya fil akhirati illa qalil hazikuwa starehe za maisha ya dunia hazikuwa starehe za maisha ya dunia kwa akhira isipokuwa ni, ni chache illa qalil ila ni kidogo tu hazikuwa starehe au hayakuwa haikuwa tukifanya kwa ifraje haikuwa starehe ya maisha ya dunia kwa akhira isipokuwa ni ndogo sana qalil ni ndogo chache kwa maana kwamba vile mnavyostarehe katika maisha ya dunia hebu niambie ni starehe gani hiyo yadumu kwako wewe kila, kila wakati katika hali hiyo wala huna wala haikatiki kama starehe yako ni kula pakiwekwa hapa aina za vyakula dakika ishirini ni nyingi sasa vitu utavichukia au utakufa kivifakamia hivyo utakufa sasa hivi pa pa pa pa tumbo limeshajaa waviona kama takataka kamwage hivi basi nishakuisha hapo ukizidisha zaidi hapo pia ukafa ndio starehe za dunia zile zile kiwango kidogo tu muda mfupi sana lakini akhira kama ni kula waweza kukaa kula kama ikihesabiwa dunia labda ikaa miaka 40 hivi wewe ulikuwa umejamia tu wala tu hauchoki wala hushibi hakuna kushiba wala tu wala hakuna kwenda haja kama sasa tumbo limevurugika bwana nataka nende chooni ah, ah. wala tu na hii ni katika neema baadhi ya masahaba walipewa kuna watu wanaitumia kama kama ni, ni, ni, ni, ni tusi lakini kuwa si matusi kwa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Mtume swalla sallama Muawiya alikuwa ni mtu ana mwili mkubwa tangu hapo alimwambia mtu kamwite Muawiya. Alipokwenda akamkuta Ala, akaja ya Rasulullah, Muawiya anakula. Sawa, inaonekana hakumwita yeye, alikwenda anakula, kakaa tena kamwite, akuta bwana kwenye shughuli bado anaendelea. Ala, ya Rasulullah, Ala, kenda tena bado wala la ashba Allahu batna Allah asilishibishe tumbo lake ikawa Muawiya anakula mpaka anachoka ashibi <laughs> na anacho chakula kwa sababu yeye ni mfalme unajua mtu akawa ushibi alafu huna hiyo ni shida sasa sasa akitaka hapa hebu chomeni mbuzi sita hapa hiyo pesa ya mbuzi sita yeye si shida kwake mfalme kwa zakatwa aletwa anakula tu yeye anakula tu, hashibi, hajawahi kushiba. Waonaje kwamba una vyakula vizuri vile vinaletwa pale, wewe ushibi na unavyo raha yake? Sio umekula kidogo, kipande cha embe nusu, meno yashapata ganzi, basi ah, basi basi, umekula kidogo, ah, basi basi, raha ya kula iko wapi sasa? Mfahamu eh? wewe, ni neema kubwa. fama matau lhayati asema Allah subhanahu wa ta'ala fama mata'u alhayati dunya fil akhirati illa qalil haikuwa starehe ya maisha ya dunia kwa akhira isipokuwa ni ndogo dunia ni kitu kidogo sana kidogo sana starehe kidogo tu lakini ndo inaumiza watu inaumiza watu